աշխարհակղական զարգերակ։ Մեկնաբանում է Դավիթ Բաբայանը։ Բարև ձեզ, հարգելի բարեկամներ, թանկագին ռադիոյն կնդիրներ, եթերում աշխարհակղական զարգերակ հաղորդումն է։ Վերջի մի քանի օրերին հետաքրքրական իրադարձություններ տեղի ունեցան։ Բնական է սկսենք մեր երկրին առնչող հարցերից։ Ու երևի ամենահետաքրքրականը վերջի օրերի ընթացքում այն է եղել, որ Ռուսաստանի Դաշնության ագնխոսնակ Մարիա Զախարովան անդրադարձել է Ադրբեջանի կողմից իրավիճակի ապակայունացման գործընթացին։ Ճիշտ է, նա նշել է, որ Ռուսաստանը մտահոգված է Լեռնային Ղարաբաղում տարբեր տիպի միջադեպերի քանակի աճով, նշելով, որ այլընտրանք խաղ կարգավորմանը չկա։ Նա նաև հայտարել է, որ արձագանքները լինում են ոչ միայն հրաապարական, եւ եթե այդ մասին բարձրախոսով չի ասվել, չի նշանակում, որ այդ մասին չի ասվել հերախոսով կամ դեմարդեմ։ Խոսքը վերաբերում է կոնկրետ նաև ռուս զինծառայողների վիրավորելու փաստին Ադրբեջանի կողմից արձակած փամփուշտների հետևանքով։ Վերջի մի քանի օրերին հետաքի զարգացումներ տեղնեցան նաև Թուրքիայում, ինչպես նաև ՆԱՏՕ Ռուսաստան հարաբերություններում առհասարակ։ Այսպես Թուրքիայի խորհրդարանի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովը դրական է գնահատել Ֆինլանդիայի անդամակցությունը ՆԱՏՕ-ին։ Հիշում եք, շատ էին խոսում, որ Թուրքիան կարող է չհամաձայնվի եւ այլ ոչ, դա այդպես չէ, ավելի մեծ հավանականություն կա, որ Թուրքիան հենց համաձայնվելու է, որpիսի Ֆինլանդիան եւ Շվեդիան անդամակցեն ՆԱՏՕ-ին, որտեղ սրանով թույլատնելու է Ռուսաստանին, իսկ ավելի թույլ Ռուսաստանը շատ ավելի ձեռնտու է Թուրքիային, քան ուժեղ Ռուսաստանը, սա պարզ է։ Ասեն, որ նաեւ վերջի օրերին Ֆինլանդիան բացել է իր օթային տարածքը ՆԱՏՕ-ի ռազ օթուժի համար որոնք պետք է իրականացնեն մասնավորապես նաև հետախուզական թրիչքներ։ Իհարկե, սա անպատասխան չի մնացել Ռուսաստանի կողմից, բայց գործընթացները ընթանում են այնպես, որ երկու բևերների, երկու քաղաքակրթությունների միջև հարաբերությունները շիկանում են։ Այս շիկացման ներքո նաև պետք է դիտարկենք Մոլդովայում տեղ ունեցած մի հետաքրքրական զարգացում Մոլդովայի նախագահ Մայա Սանդուն ստորագրել է օրենք, համաձայն որի երկրի պաշտոնական լեզու մոլդովականը վերանվանվել է ռումինական։ Սա ոչ այլ ինչ է, քան կարևոր մի քայլ Ռումինիա եւ Մոլդովայի ինտեգրման գործում։ Իհարկե չի կարող սա անպատասխան մնալ նաև Ռուսաստանի կողմից եւ մենք շուտով երևի թե կտեսնենք համապատասխան հակակայլեր։ Հետաքրքիր զարգացում տեղ ունեցավ վերջերս նաև Աфghanistan-ում։ Թալիբանի վարչակազմը բավականին ակտիվ արտաքին քաղաքականություն է վարում եւ վերջի մի քանի օրերին նրանք հանդիպում ունեցան հյուրընկալեցին ավելի շուտ Ուզբեկստանի պաշտոնական պատվիրակության հատկանշական է որ Ուզբեկստանի պատվիրակությունը շնորհավորել է Աфghanistanին ամերիկացիների նկատմամբ տարած մեծ հաղթանակի կապակցությամբ Շատ հատկանշական զարգացումներ է, սա ցույց է տալիս, որ իսկապես կենտոնական Ասիայի երկրները փորձում են Աфghanստանի հետ հարաբերությունները խորացնեն, որpիսի վտանգը հնարավոր Աфghanստանից թուլացնեն։ Լավ է դա, թե վատ իհարկե լավ է, որովհետև եթե կենտոնական Ասիայում իրավիճակը շիկանա, այն չի կարող ազդեցություն ունենա նաև մեր տարածաշրջանի վրա։ Այսպիսով, թանկագին բարեկամներ, պետք է հետևենք բոլոր զարգացումներին, որովհետև անկախ ամեն ինչից, նույնիսկ եթե աշխարհագրորեն շատ հերու են գտնվում այս կամ այն տարածաշրջանները, այնտեղ տեղի ունեցող քաղաքականությունը, իրադարձությունները անմիջական ազդեցություն են ունենում նաև մեզ վրա։ Այսպիսին էին մի շարք կարևոր իրադարձություններ կհետևենք եւ կներկայացնենք ձեր ուշադրությանը։ Մնացեք բարով, Աստված պահապան մեր երկրին ու ժողովրդին։